Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weary this amazes me, I am branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, it's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey. Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Time Marine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. the tambourine man play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Evet, Bugün 16 Nisan 2017 zamanlar değişirken Bob Dylan'la Yarım Yüzyıl isimli veya buna yakın isimli programımızın bir başka fasikülüne daha hoş geldiniz. Ee, bugün stüdyoda bendeniz Mahir Yılgaz e, yalnızım. E, Altuğ abi ee, gelemedi stüdyoya. Önümüzdeki hafta sanıyorum bizlerle olacak ve hattımızda da Güven Güzeldere var Cambridge'den veya Yörünge'den bizim de işimizde katılıyor yayına. Merhaba Güven abi. Merhaba, evet ben de Yörünge'den bağlanmış vaziyetteyim. Evet, e, malum e, gündem yoğun. Biz ama burada sizlere güzel müzikler dinletmek ve hikayeler anlatmak için bulunuyoruz. Bu akşam da görevimizi başarıyla ifa etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İlk dinlediğimiz parça... Mr. Tambourine Man isimli parçaydı. Bob Dylan'ın 1965 tarihli Bringing It All Back Home. Ben yavaş söylemediğim zaman bu albümün ismini de söyleyemiyorum. E, isimli parçasından idi bu. E, isimli albümündendi bu parça. Çalma dediğimiz ise e, parçayı dinleyenler dikkat etmiştir zaten dinleyince ilk e, kulağa çarpan şeylerden bir tanesi. Arkada Dylan'ın melodisine eşlik eden e, aslında ona karşı bir melodi şeklinde çalan yani e, melodiyi tekrar etmeyip bir ikinci e, paralel alternatif melodi şeklinde devam eden çok hoş bir e, elektrikli gitar e, ezgisi var. Parça boyunca devam ediyor. Ve hatta e, bu iki melodiyi aynı anda e, çalmanın e, zor olmasından dolayı Dylan'ın o dönemlerde hiç adeti olmamasına rağmen altı kere e, bu parçanın kaydedildiği teorize ediliyor. Ve fakat bu ezgiyi çalan Bruce Langhorne, hatta rivayete göre parçaya da adını veren Mr. Tambourine Man lakaplı olduğu da söyleniyor bazı anlatılara göre. Maalesef dün yaşamını yitirdi. Onu anmak amacıyla buraları geçmemize rağmen normalde biz programımızın seyrinde tekrar çalalım dedik. Evet iki gün önce aslında galiba 14 Nisan'da 14 Nisan'da pardon. E, ölmüş. Bruce Langhorne, e, Bob Dylan bir söyleşisinde eğer Bruce sizinle birlikte çalıyorsa müzik yaparken o zaman her şeyi yapmak mümkün hale gelir e, demiş. E, hayatının sonlarında da aslında zor yıllar geçirmiş öyle gözüküyor. Bir inmeden sonra iki sene önce e, işte parasız kalmış hastane paraları karşılansın diye arkadaşlara konserler vermişler falan böyle bir e, üzücü bir e, koşul altında da ölmüş Bruce Langhorne. Onu böylece anmış olduk. Evet, e, hayatımızın bir döneminde Dylan'a gitaristlik yapmışsanız dikkatli olmanızda fayda var. Bruce Langhorne olsun, Mike Bloomfield olsun. Epey talihsizlik çeken isimler diyelim. Peki bugün nerede kalmıştık Güven abi istersen sen bir özetimizi geç öyle başlayalım biz de normal seyrimize. Tamam memnuniyetle e, ee, 1970 senesinde Bob Dylan'ın kaydettiği ikinci albüm olan e, Self Portrait albümünden sonra ki ikinci albüm olan o senenin ikinci albümü olan New Morning albümünü çalmaktayız. Birkaç haftadır 11. stüdyo albümü e, albümde 12 şarkı var. E, işte çaldık çaldık 9'unu çaldık son 3 tanesine gelmiştik. Çalmadığımız The Man In Me, Three Angels ve Father of Night şarkıları kalmıştı. Ee, pek güzel e, başka yorumlar, coverlar filan da bulamadığımız için e, yeni albüme başlamayı da hep yeni bir programın başında yapmaya çalıştığımız için e, bu üç şarkıyı çaldıktan sonra e, tabii ki size erken veda etmeyeceğiz. Onun yerine 1971 tarihli Greatest Hits e, e, ikinci volüm e, albümünden daha önce yayınlanmamış parçalarından parçalardan e, Mahir'in seçkisi olan e, birkaç şarkı daha çalacağız bu akşamın sonuna kadar öyle geleceğiz. E, dokuzuncu şarkıda yani B dördüncü şarkısında kaldık demiştik. E, The Man in Me. E, var mı anlatmak istediğim bir şeyler? Şarkıya girelim mi Mahir? Anlatmak istediğim bir şeyler e, aslında epey konuştuk. Belki parçayı dinleyip ondan sonra birkaç e, bir şey söyleyelim o dönem ve parçanın çeşitli yorumları üzerine. E, epey de uzun playlistimiz var. Bu şekilde belki bitirebiliriz. Peki dinleyelim o zaman. myself, I might not take it anymore. Take a woman like your kind to find. albümün 1970 tarihli 9. pardon kaçıncı parçası oluyor? 8. 9. 9 değil mi? Evet 9. parçası The Man... Pardon ben yanlış mı söyledim? 12 parça var toplam. 10, 11, 12 dolayısıyla 10. 10. parça. Ee, evet, e, matematik seviyesini görüyoruz hep birlikte. Sayılarla kafamız karıştı, ondan diyelim geçelim. Ee, evet, evet The Man In Me'yi dinledik bu albümden. Aslında Dylan severlere ve ya e, Coen kardeşler sinemada sevenlere yabancı olmayan bir parça. Çünkü kült film e, The Big Lebowski'nin de e, soundtrackinde yer alan bir parçaydı. Hatta sanıyorum e, açış sahnelerinden bir tanesinde epey kuvvetli bir yorum vardı. O tabi biraz daha hızlı tempo bir kayıt. E, bu epey daha e, yavaş bir e, kayıt. Gerçi çalarken parça kendi içinde hızlanıyor tempo ama e, yani epey yıllar biraz kenarda köşede kalmış Dylan hitlerinden. Dylan'ın albümlerinde sık sık böyle hitlerle karşılaşıyoruz. İşte ilk çıktığında albüm mesela çok sükse yapmasa da bir 20 sene sonra bir filme soundtrack olmak veya bir şekilde bir yerlerde karşımıza çıkarak e, içindeki cevher keşfedilen sayısız parçaya da gerçekten imza atmış bir kişi diyebiliriz. E, benim parçayla ilgili söylemek istediklerim bu aşamada bu kadar. Evet yani bu The Man in Me Dylan'ın e, sahnede canlı olarak hiç seslendirmediği parçalarından değil ama e, sık sık seslendirdiği parçalardan da değil. Dolayısıyla herhalde Cohen kardeşler işte böyle e, Dylan sever müzik severler olsa gerek bu parçayı e, tozlu köşesinden bulup çıkartmışlar. Filmde kullanmışlar. E, bir sonraki yani albümün sondan bir önceki parçası e, ise e, Dylan'ın hiçbir zaman canlı olarak e, icra etmediği bir şarkı. Üç kere e, denemişler kayıtta bir tanesini seçmişler ee, ve ondan ibaret kalmış. Yani toz bir köşede kalan bir şarkıdan bahsedeceksek bu daha da herhalde öyle bir şarkı. Ee, bir takım e, dinsel referanslar içinde olduğu düşünülüyor. Ee, Mahir ister misin anlatmak? Ee, Sen bence devam et abi. Mı, sonra mı konuşalım? O zaman parça dinleyelim sonra birkaç kelime ederiz üstünde. Peki Three Angels. three angels up above the street. Each one playing a horn. Dressed in green robes with wings that stick out. They've been there since Christmas morn. The wildest cat from Montana passes by in a flash. Then a lady in a bright orange dress. One U-Haul trailer, a truck with no wheels. A 10th Avenue bus going west. The dogs and pigeons fly up and they flutter around. A man with a badge skips by. Three fellas crawling on the way back to work. Nobody stops to ask why. The bakery truck stops outside of that fence where the angels stand high on the poles. The driver peeks out trying to find one face this concrete world full of souls. The angels play on their horns all day. The whole earth in progression seems to pass by. But does anyone hear the music they play? Does anyone even try? Evet, Üç Melek, Three Angels isimli parçayı dinledik. Dylan'ın 1970 tarihli New Morning albümünden. Sen parçayı dinlemeden önce biraz e, referanslarından bahsediyordun. Devam etmek ister misin abi? Ee, sen anlat istersen. Peki. Yani zaten e, öyle bir referans olup olmadığı e, da kesin. Da belli değil Değil ama e, bizim sık sık kullandığımız Untold Dylan isimli bir site var. E, yazan kişi de biraz müzikle uğraşan e, bir e, Birleşik Krallık vatandaşı. Güzel e, analizler yapıyor zaman zaman. E, bu parça üstüne e, yazdığı yazısında da e, Revelation 14 yani eski ahitteki hangisi oluyor Türkçesi maalesef ona programdan önce bakacak takatim olmadı. E, ama meraklı dinleyicilerimizi bulacaktır. Revelation 14 eski ahitte o ayetten e, işte üç melekli e, bir alıntı verip aslında ona bazı referanslar olabileceğini söylüyor ama parçanın sözlerine baktığımız zaman Dylan'ın parçasının sözlerine baktığımız zaman yani e, birçok farklı şeyden bahsediyor. Öyle gerçekten kenarda köşede kalmış bir parça olduğu doğru ama kenarda köşede kalmış bir cevher olup olmadığı tartışılır. Arkada çalan müzik üstüne e, konuşmadan ibaret. E, benim favori parçalarımdan bir tanesi olduğunu söyleyemem. Eklemek istediğim bir şey var mı abi? Evet yani bu eski ahit e, referansları da aslında üstü örtük olarak olsa olsa bir Dylan arkeolojisi yaparken e, adam bak o zamandan 1970'ten demek ki bu işlere kafa yormaya başlamışmış ki 10 sene sonra e, işte e, Hristiyan dönemini anlatırken e, şaşırıyor olmayalım falan belki denebilir. Bir sonraki şarkı da albümün son şarkısı yine e, işte böyle hakkında rivayetin muhtelif olduğu e, şarkılardan. albümün en kısa şarkısı değil mi? Kısacık bir şeydi. Ne kadar? Bir buçuk dakika. Bir buçuk dakika. yalnızca. bir tiyatro oyunu için e, istenmiş Bob Dylan'dan yazması. Bob Dylan da bu şarkıyı onun için yazmış fakat sonra e, yani işte rivayet muhtelif diyoruz bunu da aslında altını çizerek e, bunu anlatıyorum. E, bir şekilde e, istememiş bu parçanın çalış, çalınmasını çünkü ben artık bir aile babası oldum öyle insanlarla e, bir arada bulunmak istemiyorum gibi de bir referansta bulunmuş ee, nasıl insanlar e, diye e, sorarsak kendisine işte bu hayatını anlattı. Daha doğrusu hayatını anlatır gibi yaparak bir şeyler anlattı. Chronicles isimli kitabında işte öyle entel dantel gibi insanlarla diyor. Türkçesi herhalde en iyi böyle denilebilir. Ee, bu da böyle ilginç bir şarkı yani. Evet, e, zaten New Morning albümündeki e, şarkılardan e, önemli bir bölümü Archibald MacLeish'in e, bir oyunu için e, talep edilmiş ilk olarak ama ne MacLeish bu parçaların tonuna uygun bulmuş olacak ne Dylan daha sonradan e, senin de anlattığın gibi e, belki o ortamlarda takılmak isteyecek. Dolayısıyla bir albüm olarak yayınlanıyor. Ayrı bir albüm olarak yayınlanıyor. Dylan albümü olarak. 11. stüdyo albümü ve bu parçayla da aslında bu e, albümün sonuna geliyoruz. Gelmiş Nihayet. olacağız. Bir de belki yani şunu söylemek lazım. Bu şarkıda işte ben aile babası oldum artık öyle entellerle falan takılamam diyor. Bir öncekinde eski ayette bir takım referanslar var falan. Buradan böyle bir e, bunalımlı Hristiyanlık dönemine gittiğinin belki işaretlerini geriye doğru baktığımızda en azından görüyoruz diyebiliriz. Hadi dedik gitti. Diyelim. Parçayı da çalalım Diyelim. o zaman. Father of Night. Father of night, Father of day, Father who taketh the darkness away, Father, who teacheth the bird to fly, builder of rainbows up in the sky, Father of loneliness and pain, Father of love and Father of rain. Father of day, Father of night, Father of black, Father of weight, Father, who build the mountains so high, who shape it the cloud or up in the sky, Father of time and Father of dreams, Father, who turneth the rivers and streams. Father of grain, father of wheat, father of cold and father of heat, father of air and father of trees dwells in our hearts and our memories. Father of minutes, Father of days, Father of whom we most solemnly praise. Evet, Father of Night isimli parçayı dinledik ve böylece Bob Dylan'ın 1970 tarihli 11. stüdyo albümü New Morning albümünü bitirdik. Hepimize Evet aslında olsun. fena parça da değildi. Sen e, nasıl buldun? Yani e, klasik anlamda işte gitar e, yok bir basın e, eşliğiyle piyano ritmik itibariyle filan e, bana hoş bir parça gibi ben dinlerim. Ben, ben böyle parçalarını seviyorum Dylan'ın. Ee, şey e, neydi? All the Tired Horses in the Sun Self Portrait'ten böyle e, birçok insana abuk gelen. Onu da seviyorum. Bu gibi parçalar hoşuma gidiyor. Neden bilmiyorum yani. İyi bir e, kırıyor belki e, şeyi monotonluğu. Bu arada ben e, stüdyo 2'de konuk aldım. E, stüdyodaki boşluktan faydalanıp ee, bizden önceki e, program e, The Big Easy'nin yapımcısı Varol Ünel bizlerle beraber stüdyoda. Evet, Ona herkese hoş geldin diyelim. Merhabalar. Evet, Can Tombil merhaba, radyodaydı. Merhaba Güven merhaba. Bey. Onu da aldık çünkü Aa, Can Tombil'de. Benim gelmemin sebebi programın çok monoton geçtiğini düşünmemdi açıkçası. Son zamanlarda dinlediğim en monoton programlardan bir tanesi olduğunu düşündüğüm için yayına Kurtar, girme. Kurtarmak için geldiler bize. Yayına girme e, şansını bulabileceğimi düşünerek elimi kaldırdım ve içeri davet edildim efendim. Bir diğer e, tamam. şeyde sebepte tabii e, 1963 tarihli e, Free Will'in pardon 62 miydi? Free Will'in Bob Dylan evet 62 sanıyorum e, kapağındaki Bob Dylan imajıyla hemen hemen aynı John Tombil'in tipi. Evet. <laughs> Bunu ilk defa siz dile getirmediniz. Biliyorum. Çekilmiş olan bazı fotoğrafları da evet. var. O zamanki kız arkadaşın ismi neydi? E, Suzy Rotolo. Suzy Rotolo ile beraber olmuş e, beraber çektirdiği fotoğraflarda da bence bir benzerlik var. Kesinlikle var. O yüzden aldık koyduk. E, şey, Sorularınız varsa cevaplandırabilirim memnuniyetle. E, Dylan bizle birlikteydi diye de şey yapacağız. E, daha sonra fotoğraflayıp ileteceğiz. Evet Instagram'da Twitter'da paylaşabilirsiniz. Paylaşacağız. 23 Nisan'da da geleceğim bizatihi olarak programa eğer pazar gününe tekabül ediyorsa. Bob Dylan'ın koltuğuna oturtacağız seni. Evet efendim. Peki. E, vallahi monoton geçen program birdenbire ön kendi sahiden. E, can sağ ol. E, her zaman bekliyoruz. <laughs> yani Yüksek Seçim Kurulu'nun yasağı henüz devam ediyor mu bilmiyorum ama insanlar bu konu hakkında çok fazla şey konuşacaklar muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde. Ben de bir ufak hazırlık yapayım dedim mikrofonda konuşmak nasıl olacak yarın diye. e, pratiğe ihtiyaç duydu Can evet, o yüzden. Yarın zor bir gün olacak gibi duruyor. E, evet. Evet. Peki biz New Morning'i bitirdik. Daha programın ortasına geldik. Ama senin de programın başında söylediğin gibi Güven abi. Bob Dylan'ın e, New Morning'i çıkardığı 1970 senesinden bir sonraki albümünü çıkartacağı 1973 senesine arada epey bir vakit var. O vakitte Columbia ne yapıyor Bob Dylan'ın plak şirketi? E, ya Bob Dylan'la olan anlaşmaları gereği adamı yeni albüme zorlayamıyorlar ama e, tabii dolar yeşil. Ee, yani hani adam da iyi para getiriyor. Ya Bob diyorlar bir derleme Great Hits albümü daha yapalım. O da olur diyor. Kaçıncısı oluyor? Bu ikinci o dönemde. İkincisi, O da olur diyor ama diyor içine ben seçerim diyor e, parçaları. Biraz e, egzantrik bir seçim yapacak olacak. Kolombiya pek beğenmiyor falan. işte çeşitli gitgelleri oluyor. En sonunda çıkıyor ve e, çıkan bu Great Hits albümü epey beğeniliyor bu arada. Dylan severler tarafından. Çünkü içinde daha önce yayınlanmayan e, en azından Dylan kayıtları yayınlanmayan e, hem canlı kayıtlar hem stüdyo kayıtları e, single'lara e, bir şekilde giremeyen ama e, aynı dönemde kaydedilen farklı farklı şarkılar var. Biz de bunları yani bütün Great Hits albümünü çalacak değiliz elbette. Çünkü dinledik hemen hemen hepsini bu parçaların ama daha önceki Dylan kayıtlarına e, yer almayan e, bu Great Hits'teki kayıtları şimdi zamanımız yettiğince çalmaya çalışacağız. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Güven abi? Evet yani şunu albümü tanıtmak babından e, ben de bir iki bir şey ekleyeyim. Bu ikinci Greatest Hits e, albümü iki disklik olarak yapılmış. Birinci diskte 9 şarkı, ikincisinde 12 şarkı var. Bu herhalde biraz da Dylan'ın e, ticari görüşünün başarısı olsa gerek. E, son diskin e, içindeki e, şarkılardan 6 tanesi, 5 tanesi daha önce hiç yayınlanmamış şarkılar. Yani e, Dylan'ın bütün albümlerine sahip bir Dylan seversiniz bile bu albüm 1971'de çıktığında albümü almak için beş şarkılık e, nedeniniz e, oluyor. Ki nitekim Mahir'in de dediği gibi e, albüm iyi satmış. Yani hem Kolombiya'ya yaramış hem Bob Dylan'a yaramış. E, biz tabii bu albümün hepsini çalmıyoruz. Bütün 21 parçayı da çalacak değiliz. Albümde hatta yer almayan bir sırayla e, Mahir'in seçkisi olan e, birkaç şarkıyı çalacağız şimdi. Evet o zaman e, Watching the River Flow gelsin ilk olarak. What's the matter with me? I don't have much to say. Daylight sneaking through the window and I'm still in this old night cafe. to and fro beneath the moon, out to where the trucks are rolling slow. To sit down on this bank of sand and watch the river flow. Wish I was back in the city, instead of this old bank of sand sun beating down over the chimney tops and the one I love so close at hand. If I had wings and I could fly, I know where I would go. But right now I just sit here so contentedly and watch the river flow. People disagreeing on just about everything, yeah makes you stop and wonder why. Why only yesterday I saw somebody on the street who just couldn't help but cry. Oh, but this old river keeps on rolling though. No matter what gets in the way and which way the wind does blow. And as long as it does, I just sit here and watch the river flow. shook. Well, this old river keeps on rolling, though. No matter what gets in the way and uh, which way the wind is blowing, as long as it does, I just sit here and watch the river flow. Watch the river flow. Watching the river flow watching the river flow. sail and to watch the river flow. Taş gibi parçaydı diyebilir miyiz? Öyleydi. Değil mi? Tabii. Evet. Dedik gitti valla. Evet. Tamam. Ee, nehrin akışını izlerken biz de biraz öyle bir program yapıyoruz. Ee, Aynı albümden mi devam ediyoruz? Aynı o Greatest Hits Volume 2'den devam evet, ediyoruz. Güzel güzel albümmüş. Ben de biraz Wikipedia'dan sağ olsunlar. Onlar da bu aralar e, yardım kabul ediyorlar. O da aklınızda bulunsun. Biraz bilgilerine <laughs> baktım. Gayet güzel parçalar varmış efendim. Evet e, bu arada peçeteye istek parçası yazıp göndermeler falan da oldu parça arasında. Bunu değerlendireceğiz. <laughs> ben şahidim. Sizden bahsediyor efendim galiba. ben şahidim. <laughs> Yok hem şahit hem e, eylemi yapan kişi olamam yani o yüzden. Oluyor oluyor. Bugün gördük oluyor öyle şeyler. <laughs> ee, Güven abi nasıl devam edelim? Vallahi ben peçeteye hangi istek parçası yazıldı bilemediğimden, buradan göremediğimden bir şey diyemeyeceğim. Bir sonraki mahesenin seçkindeki parça When I Paint My Masterpiece'ti ama eğer e, istek parçasını çalalım dersen ona da hiçbir itirazım olmaz. İstek parçasını çaldık daha önce. Sonra zamanımız kalırsa bakarız duruma. Bence yeni parçalardan gidelim. Peki o halde bu Greatest Hits ikinci volüm e, iki disklik albümünden şimdi yine daha önce yayınlanmamış bir e, başka parça dinleyelim. When I Paint My Masterpiece. Oh, the streets of Rome are filled with rubble, aged footprints are everywhere. You can almost think that you're seeing double on a cold, dark night on the space. hotel room where I've got me a date with Botticelli's niece. Yup, she promised that she'd be right there with me. But I paid my masterpiece. the hours that I've spent inside the Coliseum, dodging lions and wasting time. For oh, those mighty kings of the jungle, I could hardly stand to see them. Yes, it sure has been a long, hard climb. feels running through the back of my memory. As the daylight hours do increase, someday everything is gonna be smooth like a rhapsody. When I paint my masterpiece. I live road and landed in Brussels, with a picture of a tall oak tree by my side. Clergyman in uniform and young girls pulling muscles. Everyone was there and nobody tried to hide. Newspaper a man eat a candy. Had to be held down by big police. Someday everything is gonna be different. When I paid my man. Evet. 17, 16 Nisan 2017 tarihli zamanlar değişirken programında hızlı başladık. New Morning albümünü nihayet sona erdirdik. Sonra 1971 tarihli Great Hits Volume 2'de Dylan'ın daha önceki kayıtlarına giremeyen parçalarla devam ediyoruz. Onlardan dinlediğimiz parçanın adı When I Paint My Masterpiece isimli şarkıydı. Ee, bu parça aslında tabii hani birazcık e, pop müzik tarihini takip edenlere e, aşina gelecektir. The Band yani aslında Dylan'ın da e, uzun yıllar grubu olan kendileri solo kariyerlerine başlamadan önce meşhur The Band isimli folk rock topluluğunun da e, Kahoot isimli albümünde yer alan bir parça idi. Evet, e, bu şarkının kaydedilmiş ama bu çaldığımız albümde yayınlanmamış bir başka versiyonu da 2013'teki Bootleg serisinin içinde e, 10. volüm e, albümünde yer almış. Oraya kadar e, gidebilir e, zamanımız olur ve sizin de sabrınız olursa dinleyenlerden bahsediyorum. Belki onu da o zaman çalarız. E, peki o zaman bu Greatest Hits albümünden şimdi yayınlanmamış e, daha önce parçalarından, albüme alınmış parçalardan bir başkasına e, sıra geldi. Bunların hepsi iyi kötü birbirine yakın zamanlı 3 dakika civarında şarkılar. E, şimdi sıradakini isterseniz dinleyelim. Tomorrow is a long time. If today was not a crooked highway if tonight was not a crooked trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to you at all. Isn't only if my own true love was waiting, if I could hear her heart softly pounding. Isn't only if she was lying by me. And I'd lie in my bed once again. I can't see my reflection in the water. I can't speak the sounds to show no pain. I can't hear the echo of my footsteps I'll remember the sounds of my own name. Yes, and only if my own true love was waiting. And if I could only hear her heart softly pounding. Yes, and only if she was lying by me. That I'd lie in my bed once again. has beauty in that silver singing river. has beauty in that rainbow in the sky. But none of these and nothing else can touch the beauty that I remember in my true love's eyes. Isn't only if my own true love was waiting I could only hear her heart softly pounding. Yes, and only if she was lying by me. And I'd lie in my bed once again. Evet. Zamanlar değişirken devam ediyor. Dinlediğimiz parça Tomorrow is a Long Time. Yarın uzun bir zaman isimli parçaydı. Böyle bazen şey olur mu size de? Stüdyo konuklarımıza yöneltelim bu soruyu. Ee, yani öyle hayatınızın dönüm noktaları veya e, o kadar hassas olduğunuz dönemlerden geçerken dinlediğiniz her parça sanki size kişisel bir mesaj gibi gelir mi? her dizesinden mesela bir anlam çıkarttığınız olur mu? Genellikle. Ben, biz, Değil mi? E, bir iki hafta Harry Belafonte dinledik Açık Radyo'da. <laughs> açık Gazete'de. <laughs> her şarkı özellikle o içinden geçtiğimiz dönemde ayrı bir anlam ifade etti benim için efendim. Evet sanıyorum zaten bu müzik dinlemenin temel koşullarından bir tanesi. Evet. Yani benim aklıma ilk Harry Belafonte örneği geldi. sen söylemek istediğim bir şeyler daha var da içinde kaldı söyleyemiyorsun gibi. Söyle söyle yani. Vazifem değil de var. Ee, var. Çok şey var söylemek istediğim. İşte böyle şarkılar falan çalıyoruz biz de. Ne yapalım? Ee, ben bir şey söyleyebilir miyim? E, Harry Belafonte ile alakalı değil. Özür dilerim. Buyur radyo senin. Ee, Bob Dylan'la e, bir diğer benzer özelliğimiz de ikimizin de ikizler burcu olması efendim. Ee, Bob Dylan da aynı zamanda ikizler burcu. ve Kaç doğumluydu? 24 Mayıs mıydı? Aa, galiba galiba evet, evet. Evet 24 Mayıs 1941 doğumlu. O da ikizler burcu. Antalya. Ee, ben de aynı şekilde ikizler Burcu'nun ve belirli özelliklerini taşıyoruz. İkizler Burcu'nun çok fazla yüzü vardır ya karşınızda her zaman çıkar ya da çıkmaz evet. ya da çıktığı zaman normalde Janus. devam edebilirsiniz. Hı hı. Birden fazla sunumu vardır kendisinin. Hatta filminde de aynı şekilde bu olay icra edilmişti. O da epey bir dikkat Doğru doğru şeydi. evet şey. Farklı e, karakterler tarafından. I'm not there. farklı karakterler tarafından canlandırılmıştı. Bir örneği de e, Fernando Pessoa ama o da konumuzla alakalı değil. O da aynı e, edebi yazım türüyle beraber giden bir Her şey bizim sahip. konumuzla alakalı. Aynen. Üç, üç ikizler burcu. Pessoa, Bob Dylan ve ben. Naçizane. <laughs> Çok da alçak gönüllüsün Can. <laughs> İyi peki seneye senin de Nobel listesinde <laughs> Ama ben şey yapmam. Alırım. Yani hiç böyle almam yok olmadı vesaire gibi şeyler benim için o şey. Tamam ben yani, de o zaman şey, prosedür e, sadece e, onlar. Direkt fikri ortaya atan olarak o zaman aldığın zaman bir konuşalım tekrar. Tabii. Peki. E... Evet şu anda sesini duymakta olduğunuz John Tombil'in gerçekten Bob Dylan'ın gençlik haline ne kadar benzediğini görmek istiyorsanız Twitter sayfamıza gidebilirsiniz. Mahir bir fotoğrafını çekip paylaşmış. Oradan e, da görmeniz mümkün. Can biliyorsun Amerika'da bu e, Elvis Lookalike e, işini yaparak <laughs> hayatını kazanan bir insan var. Elvis Presley'e benzediği için. Hani Bob Dylan'a Allah uzun ömür versin ama Güven ben Bey... Ben bıktım bu radyoculuktan başka bir iş yapayım Amerika'ya yerleşim falan dersen ya, vallahi e, şey var. Bilmiyorum e, dinleyicilerimizin dinleyicilerimizin takdirine kalmış. Ben e, anket yapılmasını isteyecektim konuyla alakalı ama biraz <laughs> anket görmek istemeyen insanlar olabilir dinleyiciler aramızda diye. <laughs> Hiç dedim gönder sadece gönder. Tabii altına yorumda bulunabilirseniz ben de ona göre tekrardan kariyer seçimim. Nasıl, nasıl bir anket? Anketin seçimim. konusu ne olsun istersen? Benziyor mu benzemiyor mu? Peki. Ee, bunu bir düşünelim biz. Tamam ama bu, bu hafta değil. Bu hafta anketlerden bahsetmeyelim artık. <laughs> Plebisit yapsak sana. <laughs> Olur. Tabii. İdam mı can tombil mi? 1971'de yayınlanmış Greatest Hits ikinci bölüm e, albümünden daha önce yayınlanmamış parçaları çalıyorduk. E, yarın çok uzun bir zaman e, Tomorrow is a Long Time'ı çaldık bize de başka bir şeyler de anlatmış gibi oldu sanki. E, sıradaki parça daha da beter. I Shall Be Released e, neler anlatacak ben onu Mahir'e bırakacağım ama isterseniz önce şarkıyı dinleyelim. They say every man must need protection They say every man must fall. Yet I swear I see my reflection someplace so high above the wall. I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall. this lonely crowd is a man who swears he's not to blame. All day long I hear him cry so loud, calling out that he's been framed. Yeah, I see my light come shining from the west out to the east. Any day. taş gibi bir parça demişken bir parça bir başka taş gibi parça daha I Shall Released ee, yani şimdi sözleri üstüne ben giremeyeceğim ama hakikaten böyle katartik denilir ya böyle yaldır yaldır insanı katarse sürükleyen cinsten bir parça yine e, birazcık pop müzik tarihini e, takip eden dinleyicilerimiz ilk olarak The Band tarafından bu Dylan imzalı parçanın e, kaydedildiğini hatırlayacaktır. Bu arada bir güncelleme geçeyim. Hayır önde yüzde yüzle. Efendim ben şu anda bakıyorum yüzde elli yüzde elli evet ve hayır e, Öyle baş mi başa gidiyor. Günce... Evet. Kendim de oy kullandım da orada. <laughs> <laughs> evet e, tabii ki biz e, Can Tombil Bob Dylan'ın gençliğine benziyor mu isimli Twitter anketimizden bahsediyoruz. Herhangi an her şey değişebilir. Zamanlar değişirken Twitter hesabından oylarınızı bekliyoruz efendim. E, evet. Orada bulabilirsiniz. Evet daha önce de fotoğrafı evet. tweetlemiştik. Evet çıkarsa Ömer Bey bir balkon konuşması yapacak mı Can? Yaptı. Ben de kayıtları var. Belki bir şey kayıt programı olarak açık bilinç yerine onu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Bu hafta program yapmayız. Ben de erkenden eve giderim. Nasıl fikir? Evet yani Pek e, biz galiba. bu programı galiba. E, dinleyenler hatırlayacaklardır. 1 Kasım 2015'te başladık. Bir seçim olmuştu ve sonuçları yeni gelmişti. İşte şimdi gelmişiz 16 Nisan 2017'ye e, bir başka seçimin sonuçları açıklanırken e, bu konuştuklarımızdan hali pürmelalimiz herhalde belli oluyor. Fakat Mahir sen de yani seçmiş de koymuşsun e, bu şarkıları. Şimdi bir sonra dinleyeceğimiz şarkıda hiçbir yere gitmiyorsun kardeşim diyor. You ain't going nowhere. Clouds so swift, the rain falling in. Gonna see a movie called Gunga Din. Pack up your money, pull up your tent, McGuinn. You ain't a going nowhere. Ooh, we ride me high. Tomorrow's the day that my bride's are gonna come. Ooh, we, we gonna fly down into the easy chair. and his brother Don couldn't keep on keeping on. We'll climb that bridge after it's gone, after we're way past it. Ooh, we ride me high. Tomorrow's the day that my brides are gonna come. Ooh, we are oh, we gonna fly down into that sings, a flute that toots and a bee that stings, a sky that cries and a bird that flies, a fish that walks and a dog that talks. Ooh, we ride behind. Tomorrow's a day that my brides are gonna come. Ooh, we, oh, we gonna fly down into the easy chair. Evet. You, you Ain't Going Nowhere isimli parça dinledik. Bu da yine e, Bob Dylan'ın 1971 tarihli Great Hits Volume 2 isimli toplama albümünden daha önceki e, stüdyo kayıtlarına bir şekilde e, girememişler arasından. Öyle beş tane parça var o toplama albüme girmiş. Biz de bu fırsattan istifade e, bir önceki albümü erken bitirmenin fırsatından istifade onları aradan çıkaralım dedik. Ve o beş parçanın beşincisini çalıp sanıyorum programdan çıkacağız. Güven abi söz sende. E, evet zamanımız da bitti. Dolayısıyla e, teknik masada bize yardımcı olan Robi Tayar'a ve bu haftaki program destekçimiz Gülden Özdemir'e teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olan e, Bob Dylan'ın gençlik zamanlarını hatırlatan Can Tombil'e ve program komşumuz Oral Ünel'e de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz Bizim efendim. için keyifti. Ee, yine bekleriz. Biz de bekleriz. e, e başka hayırlı pazarlarda bekleriz. E, 2017 16 Nisan akşamında böyle e, kapatmak söz konusuymuş. E, bu e, Bob Dylan'ın e, Mahir'in bahsettiği son daha önceki albümlerine almadığı Greatest Hits e, albümünde yer alan e, parçasıyla şimdi çıkıyoruz. Seller aldı götürdü gibi bir şey diyor Bob Dylan. Down in the Flood. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Catch on the levee, mama. Water's gonna overflow. Swamp's gonna rise and no boat's gonna roll. You can train on down to Williams Point. You can bust your feet. You can rock this joint, but oh mama, you gonna miss your best friend now. You're gonna have to find yourself another best friend somehow. Now don't you try and move me, mama, you are just gonna lose. There's been a crash on the levee and mama, you've been refused. Well, it's king for king and it's queen for queen. It's gonna be the meanest flood that anybody's ever seen. Whoa, mama, you're gonna miss your best friend now. You're gonna have to find yourself another best friend somehow. When the high tide's rising, Mama, don't you let me down. Pack up your suitcase, Mama, don't you make a sound. Well, it's sugar for sugar and it's salt for salt.